บุ๊กทูสี่สิบสองทวีอินฟิร์ตักการเที่ยวเมืองทูร์ฟันดีสตัดตลาดเปิดทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมคะ Is die mark oop op Sondag? งานแสดงสินค้าเปิดทุกวันจันทร์ใช่ไหมคะ Is die beurs oop op maandag? นิทรรศการเปิดทุกวันอังคารใช่ไหมคะ Is die tentoonstelling oop op dinsdag? สวนสัตว์เปิดทุกวันพุธใช่ไหมคะ Is die dieretuin n oop op woensdag? พิพิธภัณฑ์เปิดทุกวันพฤหัสบดีใช่ไหมคะ Is die museum oop op d o n น e r d a อหอศิลป์เปิดทุกวันศุกร์ใช่ไหมคะเ s ส i ิค a l e r i j oop op v r i j d a สามารถถ่ายรูปได้ไหมคะ Mag mens foto's n ี e m ต้องจ่ายค่าผ่านประตูไหมคะ Moet mens toegang betaal? ค่าผ่านประตูราคาเท่าไหร่คะ Hoeveel is die toegang? มีส่วนลดสำหรับหมู่คณะไหมคะ Is daar 'n afslag vir groepe? มีส่วนลดสำหรับเด็กไหมคะ Is daar 'n afslag vir kinders? มีส่วนลดสำหรับนักศึกษาไหมคะ Is daar 'n afslag vir studente? นั่นตึกอะไรคะ Wat 'n gebou is dit? ตึกนั้นสร้างมากี่ปีแล้วคะ Hoe oud is die gebou? ใครเป็นคนสร้างตึกนี้คะ Wie het die gebou gebou? ดิฉันสนใจในสถาปัตยกรรม Ek stel belang in architectuur. ดิฉันสนใจในศิลปกรรม Ek stel belang in kuns. ดิฉันสนใจในจิตกรรม Ek stel belang in s h i l d e r j e